Narco. love, love, love. Işıkları kapat ve gözlerini aç Ve sabaha kadar devam ediyor maç Bak onun işi bu tam ortaya smaç Yarışın ortasında atıyorum kulaç Işıkları kapat ve gözlerini aç Ve sabaha kadar devam ediyor maç Gelişi tam ortaya smaç Yarışın ortasında atıyorum kulaç İş güç laf Laf Laf Laf İş güç laf Laf Laf Laf İş güç laf Laf Laf Laf İş güç laf Laf Laf Yay Valla bebek sana ne denir ki Yokluk gördük bu nereden bilir ki Para mutluluk getirmez diyenlere söylüyorum Öyle bir getirir ki Ne dedin kesin dinlememişimdir Bu işleri hiç becerememişimdir Eğer bir şeye sahip olamadıysam Yeterince istememişim Dedim dedi konum atıyorum gel Geliriz. Hak harbi seviyorum seni ben Severiz. Diyor o zaman bu gece sene beşe gideriz Dedim ona makine değilim ama deneriz Dedi konum atıyorum gel Geliriz. Hak harbi seviyorum seni ben ama bu gece sene beşe gideriz Dedim ona makine değilim ama deneriz Işıkları kapat ve gözlerini aç Ve sabaha kadar devam ediyor maç Bak onun işi bu tam ortaya smaç Yarışın ortasında atıyorum kulaç Işıkları kapat ve gözlerini aç Ve sabaha kadar devam ediyor maç Bak onun işi bu tam ortaya smaç Yarışın ortasında atıyorum kulaç İş güç laf